Paskui Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisertino gundytojas ir tarė, Jei tu Dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duoną. Bet Jėzus atsakė, parašyta, Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tada velnės jį paima į šventą į miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako, Jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, jis liep savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atsako, taip pat parašyta, negundik viešpatie savo dievo. Velnes vėl paima jį į labai aukštą kalną, įrodydamas viso pasaulio karalystės bei jų didybę, tarė, visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolės pagarbinsi mane. Tada Jėzus atsako, eik šalin šetone. Juk parašyta, viešpatį savo dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tuomet velnės nuo jo atsitraukė. Štai angelai prisertino ir jam tarnavo. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazarą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritis išsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Zabulono žemė ir Neftalio žemė, paežerės juosta, žemė už Jordano, pagonių Galilėja. Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaišę šviesą, gyvenantiems suksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti. Atsiverskite nes prisiartino dangaus karalystė. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą Jėzus pamatė du brolius – Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat jie buvo žvėjai. Jis tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvėjais. Tuodu to jau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjėjęs toliau Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jėdu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie tučto jau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse – visokias ligas bei negalės. Net visoje Sirijoje pasklido apie jį garsas. Žmonės neždavo pas jį visus sergančius, įvairiausių lygų bei kentėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, o jis išgydydavo juos. Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių, iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir už Jordanės.